Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Halas eyle narından Allah Ayırma didarından Allah Halas eyle narından Allah Ayırma didarından Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller Eller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Şükür erdi bu güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür erdik güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Gül bülbülün ormanı Allah Ver derdime dermanı Allah Gül bülbülün ormanı Allah Ver derdime dermanı Allah son nefeste imana Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah